кілька разів навіть набив череп'я. Шукала якогось рятунку і знала, що його немає. Всі ці дні чекала Сергія і що дужче чекала, помножувалася вина. То тільки перший місяць їхнього кохання пролетів як у Мареві, а далі колюча ожеледь осіла на душу. Вона бачила, що не може без Сергія. Але їй все важче ставало думати про нього при Василеві. Було шкода його. Почувала безпросвітну вину. Думка кудись метнулася, шукала якогось рятунку, зненацька підказала, куди пірнути. Не винувата. Чоловік старший на 13 років твоя душа потяглася до молодої душі. Чомусь пригадалася її шкільна подруга Антоніна. Вона вийшла за чоловіка старшого за неї майже в два з половиною рази, режисера кіностудії. Їй було 20, йому 48. Через три роки Антоніна виглядала літньою жінкою втома на обличчі й в очах, байдужість і навіть зморшки. Чоловік випив з неї соки. Ні, не випив, а потягнув за собою. Вона зістарілася біля нього, бо не мав у душі чогось великого, бо бажання в ньому давно перегоріли. Мрії замкнулися на кольоровій плитці для ванної кацейській люстрі. Вечорами вдвох грають у кінга, нудну гру підстаркуватих курортників і рахують витрати. Ще в перший рік йому вдалося впевнити Антоніну, який великий, який розкішний дім у стилі ампір вимріяв він для себе й майбутньої дружини і тепер його треба тільки вивершити. Вдалося взяти її душу в оболонку своєї старої душі. Так кладуть свіжі яблука у стару бочку з грибком. І золотисті пепіни за кілька днів стають кислі і несмачні. Тищенко все ж не такий. По-перше, він не брав її душу в оболонку своєї душі. Вона могла злітати і вертатися назад, мала право не вертатися зовсім. Він збагатив її своєю мудрістю, але не поклав у її серце свого життєвого досвіду. Та й він сам не зумів його зібрати. Мій старенький, іноді жартувала вона. І обоє стояли над тим жартом. Обоє розуміли, що мій старенький це мій розумненький, бо навіть на дивацтва дружини дивиться з доброю усмішкою. Може, що й сам з дивацтвами. Їхні знайомі так і казали про них обоє рябоє. Щоправда, його дивацтва це й не дивацтва це безмір цілеспрямованої енергії, якою запалює всіх, це віра й довіра, а ще безмежна доброта. Він нічого не носив додому, отих патичків, з яких складають гніздо. І не тільки матеріальних, патичків авторитету, патичків, з яких можна викласти драбину і вилізти по ній вгору. Чимало є таких, і таланту ніякого, і знань. А отже, по патичку викладуть затишне і міцне кубельце, неначе сіно на луці, Пооберемку, пооберемку під ноги, і поглянь, вже стоїш на стіжку, свій стіжок і стоїш угорі. Ну, нехай видно, не вельми далеко, лише луг і болото.